ويستنوك knjiga čestih je u Ilijunu. A znaš li ti šta je Ilijun? Knjiga ispisana. Nad njom diju oni Allahu bliski. Dobri će zaista u nasadama boraviti. Sa divana gledati, na licima njihovim prepoznaćeš radost sretna života. Daće im se pa će piće zapečačeno piti, čiji će pečat mošu biti. I neka se zato natječu oni koji hoće da se natječu Pomiješano s vodom iz tesnima će biti, sa izvora iz kojeg će Allahu bliski piti. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين Hvala dragom gospodaru čijom milošću smo upućeni. Hvala dragom gospodaru pa pripadam umetu posljednjeg Božijeg poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Hvala dragom gospodaru pa smo zdravi i u stanju večeras odabrati da nam mesu bude mjesto gdje ćemo se sakupiti i sabrati. Hvala dragom gospodaru što on milošću njegovom čuva vjeru u našim srcima. Molimo ga da je čuva dokle god smo živi i da u trenutku smrti naše zadnje riječi budu La ilaha illallah Muhammedu Rasulullah. Salavat i salam njegovome miljeniku Muhammedu, časnoj plementoj poroci. Ahli Bejtu, svim plementima, sahabima i neka je Allah Želešanuhu milosti prema svim onim generacijama muslimana koje su nosile emanet Islama i do nas donijele taj emanet kako bi i mi u vremenu i prostoru ispunili svoju zadaću i svoju obavezu. Ja molim gospodara da nas na tom putu pomogne korisnim znanjem. Molim ga za korisno znanje i sebi i vama. Molim Allaha da se na najbolji mogući način koristimo tim znanjem i da ako Bog da potičemo jedni druge da što više znamo o onome što nam je bitno na našem putovanju prema, prema zadovoljstvu našega gospodara. Amin. Draga braćo i poštovane sestre, hvala dragom gospodaru. 275. hadis u zbirci, hadijskoj zbirci imama, imama Buhari. Iza nas je više od pet godina druženja sa hadisom Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam i možda je na ovom početku bitno se podsjetiti jedne rečenice koju pa sigurno ima blizu dvije godine kako smo je, kako smo je zajedno uzijeli da o njoj razmišljamo. Rečenca je lahka, kaže čuvaj se što misliš jer misli lako postanu riječ. Čuvaj se što govoriš jer ono što govoriš i o čemu govoriš lako postane djelo čuvaj se i posmatraj kakva su ti djela. Jer djela lahko postanu adet, običaj. Ni sam ne znaš što radiš, a radiš. A kaže, znaj da ona djela koja stalno radiš, da formiraju tvoj karakter. A karakter određuje jesi li od stanovnika dženneta ili džehennem. Kaže gospodar, la jeste vi ashabu nari wa ashabu dženne nisu isti stanovnici vatre i stanovnici dženeta. Ne mogu biti isti. Ne mogu biti isti. Njihovi dani i noći nisu isti. Njihove riječi nisu isti. Njihova djela nisu ista. Njihov odnos prema ljudima oko nije isti. I kuranski ajet koji zaista bi trebao svakog čovjeka podstaći na razmišljanje jeste kuranski ajet kojeg sam proučio tokom jacije namaza gdje gospodar kaže innal mubezirina kanu ihvana šajatin zaista oni koji raspaju zaista su rasipnici ihvane šajatin su braća šeitan nema gore mertebe nema gore statusa i stepena od toga da ti budeš brat šeitan وَكَانَ شَيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا A zaista je šeitan prema svom gospodaru nezahvalan. Kafir, nevjernik. I zanimljivo je, braćo i sestre, da u ovome ajetu gospodar ne govori o negiranju njegovoga postojanja, nego govori o mom i tvom odnosu prema imetku. Tako da kufr, nezahvalnost Allahu možeš pokazati kroz svoj odnos prema onome što ti je on dao. Naravno, nije to isti kufr kao onaj kada negira čovjek Allaha. Ali je dovoljno da Allah kaže da oni koji raspaju da su da su braća šeita. I to je nešto što bi stalno trebali imati u vidu kada trošimo ono što nam je Allah dragi dao. Zbog čega sam i odabrao ovaj aj da proučim i odabrao ovu misao sa vama da podijelim, lako je onaj, vama izračunati. Prije par dana na jednoj od naših televizija bila informacija koliko se cigareta popuši u toku jednog dana. Milion i šeststotina hiljada eura svaki dan stanovnici Bosne i Hercegovine popuše. To je 3 miliona maraka. Preko 3 miliona maraka. Ja sada uopće ne ulazim jel halal ili haram, mislim, to je odvojeno pitanje. Ja samo gledam sa aspekta da oni koji raspaju imetak, da su braća čija? Braća šeitana. Allah vam dragu, pa to je u 10 dana 30 miliona u 30 dana, dakle u jednom mjesecu 90 miliona, u toku godine to je milijarda čovječ. A mi se pitamo što nam je situacija ekonomska ovakva kakva jeste. Pa ne možeš ti brat šeitan biti ja da ti situacija bude ekonomska kako je dobro. Postići ljude da najprije promijene svoje misli promjena odnosa prema novcu, bez obzira je li duhan ili bilo šta, koja druga raspanje. Prvo je od misli, Allah će me pitati radi svog čeifa i neće me pitati ni za koga od ovih drugih, nego će me pitati za mene, jesu se ti mijenja? Mijenjajmo svoj odnos, mijenjamo najprije u glavom kada se promijeni percepcija, kada se promijeni doživljaj, alhamdulillah, korak po korak, promijenit će se na kraju i tvoj karakter. Ali ako ne počneš preispitivati svoj odnos, najprije prema stvoritelju, jer nam je on najbitniji, zatim prema roditeljima, jer nas prema njima najviše duži, onda prema društvu u kojem živimo, jer to je emanet koji nosim, prema imetku kojeg nam je Allah dao. U zemlji koja toliko ima, toliko ključa kukanjem o, ekonomskoj situaciji u toku godine milijardu se potroši na čip kaže jedan Hafize, hvala Bog pa nisi onaj vidio koliko se potroši na kafu <laughs> jer ovo ne jedno bez drugo subhanallah i to je sigurno stavka ne u stotinama milijuna, nego sigurno preko milijarde ja ne pretendiram, kako je jedan čovjek rekao, kaže do 30. godine čovjek bi da mijenja svijet. A iza 30. bi barem da pokuša promijeniti sebe, jer uvidi da, da teško ide. Ne ide, alhamdulillah ide dobro. I vjerujte da stasavaju generacije koje hvala dragom Allahu kao i vi. Vole stvortelja više nego što vole sam sebi. Više nego što vole roditelje. Više nego što vole čitav dunjalog. Jer znaju da su oni njegovi i da će se njemu vratiti. I kad se ta percepcija promijeni, sve drugo prati. I kada čuješ kuranski ajet, zaista su oni koji rasipaju i metke svoje, braća šeitana. Drugi put razmisle da li je nešto čeif. U redu, ako ideš radi zdravlja svoga, potroši na zdravlje svoje. Nije sporno. Potroši ono što ti je korisno, na ovom ili na budućem svijetu. Ali nemoj Allah ti drago. Da ti i ja odgovaramo za čejfove u kojima ćemo biti braća šeitanova. To bi bio veliki veliki belaj za nas sve. Obmana koju mi imamo jeste da će čovjek biti pitan za haram. Neće biti pitan za haram. Za haram se zna, za haram je kazna, gotovo. Može Allah oprostiti sve. On je gospodar Ono za što ćemo mi biti pitani jeste halal. Kako smo ga stekli? i kako smo ga potrošili. Na samom početku pozivam vas da se sjetimo Fatihom ili dobom mama Buharijeći u hadijsku zbirku čitamo Redaj Lila ili Fatih. Sedamnesto je poglavlje Babu iza zakara fil mesčidi ennehu džunubun fa harađa kema huo jemme. Kaže Imam Buharija poglavlje kada se osoba sjeti a u džamije da je nečista, da je džunub izaći će neće izaći će u stanju džunupluka i neće uzimati tejemu. حدثنا عبدان بن محمد قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا يونس عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة Prenio nam je Abdullah ibn Muhammed od Osmana, sina Omerovog, od Junusa, od Zuhrija, od Ebu Salemi, od Ebu Hurire radijallahu anhu, da je rekao U kimeti salatu, kaže, namaz je uspostavljen, odnosno proučen je i kamet. Od toga je kad kameti salatu, ovdje je u kimeti salat, uspostavljen je namaz. I znate, poznato vam je da koristite tu priliku. Vidim, alhamdulillah, mnogi mladi ljudi sada znaju da postoji između ezana i kameta vrijeme kada se dova prima. I od kameta do uspostavljanja nama farz namaza i tada što više molite Allaha za ono što jer se to su posebni trenuci, ima posebno vrijeme. Kaže Hazreti Abu Hurire, namaz je uspostavljen, odnosno proučen je i kamet za namaz. Wa udilati sufufu qiyama. I ovo je proces. Kada gledate opis i vi znate da je hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam obuhvata njegove riječi, njegova djela, njegove postupke, njegova priječna odobrenja i obuhvata njegove moralne i fizičke karakteristike. Kada nam Ebu Hurire kaže proučeni je i kamet, ovaj drugi odmah iza i kameta kaže udileti su fufu kijama, kaže svi su safovi bili onaj porijedani u smislu ispravljeni u stanju stajanja. Znači, ljudi su bili, klanjali možda nisu svi u safovima bili nego kada je uspostavljen namaz, odnosno kada je proučeni kamet, prišli su i gledali su. I gledali su da sam bude ravan i prelijepa je kaže men wasala safan wasalahu Allah. Onaj ko onaj saf povježe Allah sa njim vezu uspostavi. Wa men kata safan kataullah, A onaj ko prekida saf Allah prekida vezu sa njim. Ali nemojte tu jednu, jednu stvar imajte u vidu. Desi se nekada ti mlad mašala imate Pored tebi je star čovjek nekakav. Ti što bliže, on dalje. I na kraju kad on lupi zid, kaže, debola, pusti me. <laughs> imajte, imajte u vidu da kada smo pored starijih ljudi, oni imaju problem možda. Možda ima problem sa, sa disanjem. Možda ima problem sa klaustofobičan. Jednostavno ne trpi. Priđimo onoliko koliko vidiš da ga ne bi uzuriš. Jer svima nam se dešavalo spominjao sam, ja mislim, jednom tu čaršijskoj džami za vrijeme medrese, mi došli malo prije džumejet, znači mi ko pobožni, došli prije džume i hađija dolazi, <laughs> šta vas dvojica tu radite? Mi kažemo, ništa hađija, došli se, ovdje ste našli sjediti, ja 20 godina tu sjedim, ustoj! I mi smo morali, šta pokupiš se, ustaneš i pokupiš se, odiš preko vrata, zašto? Jer je od poštovanja prema Allahu da poštuješ onoga koji ima jednu sjedu u islamu. Ne znači onda da, je to učen čovjek, ali možda ti njegova dova bude korisna. Kaže Ebu Hurire, uspostavljen je namaz, proučeni i kamet, safavi su, safavi poravnati. I onda vidite zbog čega je obaveza imama da kaže kada vidi, ali alhamdulillah ovdje su imanski, i islamski, pismeni ljudi, onda vi sami uspostavljate sahar. Ali je dobro kada vidi imam da ljude treba podstaći da ih podstakne, da kaže okrene se, molim vas braćo, braćo i sestre poravnajte safove, popunite safove, isključite mobitele, skinte jakne kako bilo više mjesta. Znači sve ono što treba reći. Dobro. Faharađe ilajna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. E sad opet još jedan detalj koji nam govori kako se dešavao namaz vremenu Rasulullah pa je, kaže, izašao Resulullah sallallahu alaihi sallam nama. Izašao je kada, šta? Proučeni kamet i uspostavljeni safo. Ja često to govorim. Ovaj posljednji pogled Božije poslanika Muhameda sallallahu alaihi sallam na muslimane je bio dok su obavljali namaz. Sklonio je zastor svoje prostorije i pogledao je muslimane, kaže Hazretija Iša, osmijehnuo se Božji poslanik. Dokle god je namaza, bit će dobro umet. Svaki namaz je potvrda moga i tvoga identiteta. Kaže felema qame fi musallahu i kada je došao na mjesto gdje on klanja, to je mihrab Božijeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem, zekara annahu junub. Sjetio se Božiji poslanik, to im je kasnije rekao, da je junub. Fakale lena pa nam je kazao mekanakum, kaže ostanite gdje jeste. Subhanallah. Summa fa faktesale. Onda se vrati u svoj sobičak koji je uz džamiju i okupao se. Boži poslanik sallallahu alaihi wasallam. Kaže, harađe ilena wa rasuhu Zatim je izašao nakon što se okupao Boži poslanik sallallahu alaihi wasallam. Izašao je, a vidjeli smo kako mu sa kose kapa, kapa voda. Okupao se. fa mahu. Pa je donio tekvir i mi smo sa njim obavili namaz. Oni koji se sjećaju, govorili smo da je gospodari svoje milosti dao nama Muhameda sallallahu alaihi wasallam, dao nama Božijeg poslanika kako bi ga imali kao vodiča u svim životnim situacijama. Od primjera milosti Allahove jeste ono što smo spominjali da je samo jednom Božiji poslanik Muhammed sallallahu alaihi wasallam obavio namaz otkrivene glavi da nije obavio od namaskih vađiva, od obaveza u namazu bi bilo da glava bude pokrivena. Dešava čak je, samo jednom, subhanallah, koliko puta insan prespava saba. Samo je jednom Resulullah sallallahu alaihi sallam prespavao saba. I to kad su bili u bitci, kad je zadužio Bilala da ih probudi. I Bilala, kaže, savladale oči njegove. Zašto? Da bi mi znali kako se ponašati. Isto u ovome hadisu Božijeg poslanika sallallahu alaihi sallam. Desi se čovjek ustane ujutru. Zaboravi možda da imao intimni odnos. Zaboravi, jednostavno džum, stane na nam, sjeti se, pa ja nemam. Zna se to desiti da sjetiš se da nemaš abdest. Vratiš se, abdestiš se ako misliš da nemaš. Shvatio se da nemaš abdest. Isto tako, ako si, ako si džunup, čak ako si u džami, subhanallah. I zbog toga vi znate da džunup, kada zna da je džunup, osoba kada je nečista ne smije ulasti u džam I zato evo u Siriji, u Halepu ima džamija, jedna zove se Osmanija. Jedno dva, i pol mjeseca imaju tamo mali sobičci, kao u ovoj kuršumliji medresi, bio sam u jednom od tih sobičaka, ali je ta džamija sa prelijepim haremom. Ovi sirijici znaju kako to je jedna od najljepših džamija tamo. Ko zna šta je sada sad? I mi smo imali svako svoj sobičak i tu čak smo znali spavati onaj u dvorištu džamije. To je najlje, u mjesecu augustu kada spavaš, kad gledaš zvijezde, nema ljepšeg osjećaja. I kad te salavati ujutru budi. A mu jezin je imao adet, tiho, skroz tiho, učio salavate 10-15 minuta. Ali onda kad zauči jezan. Bolan, či to, prvo, nije to uopšte napada, ne znam, to je baš sabaski jezan. Zašto ovo spominjem u toj džami, što je u, u sred četvrti ne smije osoba koja je ona je osoba koja je u hajzu, žena kada je u hajzu ne smije ući u džamiju. E sada ta džamija je u centru. I subhanallah ulema da bi riješila taj problem. Jer četvero je vrata džamijskog harema, prolaziš, moraš prolaziti tuda. Isto ko Begova džamija. Znam da je sad Begova džamija da je zaokupirala čitavu čaršiju. I da moraš, ako hoćeš da prođeš s jednog kraja čaršije na drugi, moraš proći kroz džamiju. I subhanallah, jedan od uleme je rekao, sve cigle, kaže, napravite horizontalno. A onda napravite koliki je put vertikalno cigle. I recite, ovo nije džamija, nego je ovo javni put. I ti uđeš u džamiju stvarno, kad pogledaš, prelijep, ovaj, harem, sve cigle su jednolično samo od jednih do drugih vrata kako bi ljudi mogli prolaziti. Okrenute su, okrenute su cigle. I tu je, alhamdulillah, u nama uvijek radila. Uvijek nam je davala rješenja. I nije alim onaj koji ti daje problem alim je onaj koji ti daje rješenje. Ovdje ova situacija vezana za Božeg poslanika Muhameda sallallahu alaihi wasallam nas uči jednom, jednom vrlo bitnom principu vjeri. Bileži Ibn Mađe u svome sunenu od Ibn Abbas radijallahu anhu da je Boži poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao Inna Allahe zaista je Allah wada'a an ummeti oprostio mome ummetu ili odgovornost spustio sa moga umeta. El hata grešku, šta greškom učini. Wa nisjan ono što učini i zaborav. Wa ali i ono što učini pod Ovo što se desilo Resulullahu sallallahu alaihi Ulazi u ovo. Allah je iz milosti svoje sve što mi učinimo, a prisiljeni smo a u zaboravu smo učinili, a greškom smo učinili. Hvala dragom gospodaru to Nemamo ahiretsku odgovornost za to. Dunjaličku imamo Ti si nešto zaboravio, Nekome si nešto prodao pa to počeo upotrebljavati. Na ahiretu nisi odgovoran, ali moraš plaćati čovjek ako si nešto oštetio. Ili ukoliko to nalaži. Znači nije dunjalička odgovornost skinuta. Ali odgovornost ahiretska skinuta. I ovdje je vrlo bitno. Ne Bog ima ljudi. Znam čovjeka koji je u saobraćajnu nesreću ubio čovjeka. Grešku. Niti je vozio prebrzo izlet, izletio čovjek, mrak, Zamislite, ne do Bog, da, on misli, e, Arab, kako ću ja odgovarat? E, još, jedan, još detalj vezano upravo za ovo pitanje. Kod jednog od ashaba Resulullaha sallallahu alaihi wasallam upravo onoga koji prenosi ovaj hadis je došao čovjek i pitao je ima li kaže onome ko ubije čovjeka te ubije i vi znate ko ubije čovjeka da to spada u najveće grijehe. Nakon pripisivanja Bogu druga najveće grijehe je ne dao Bog da čovjek digne ruku na drugog insana da ga ubije. Kaže njemu Ibn Abbas, kaže nemam pokajanja. Kažu mu drugi ashab, kako nema, ima i u Kur'anu. Kaže ne ne, ovaj nije došao da me pitao o tom propisu, nego je došao da mu ja kažem da može ubiti čovjek. Vrlo je bitno da razumijemo vjeru pravilno. I kada imamo probleme u svome životu, braćo i sestre, uvijek se vratimo ključnoj stvari. Islam nije težak osim ako ga ti samome sebi ne učiniš teški Allah ti dragi dao ako zaboraviš, čak ima hadis Božeg poslanika, kaže men nama an salatin, au nesijaha u iza dekeraha. Onaj ko prespava namaz ili ga zaboravi, neka ga klanja kada se sjeti ili kada se probudi ima li veće fleksibilnosti u obavljanju i badjeta od ove? Ali je vrlo bitno da mi pravilno, pravilno razumijemo islam. Kada ga razumijemo pravilno, onda ćemo ga ako Bog da pravilno u svojim životima živjeti. Problem između ova, između ova dva ljudska stanja, stanja informacije i stanja razumijevanja, pravilnog razumijevanja informacije jedan od glavnih razloga zašto se družimo sa hadisom Resulullah je upravo ovo su životne situacije. Ovo se svakome može desiti. Jedan od ljudi je evo primjer, životni primjer. Vi znate da kod gotovo svih pravnika kada čovjek u jednom u jednom trenutku tri puta pusti svoju suprugu ona mu više nikada ne može biti supruga dokle god se ne preuda i dokle god ne živi intimno sa svojim drugim suprugom. Jedino neki od učenjaka Hanbelijskog mezheba kažu da se to računa kao jednom ili to tumače kao ako je razvod braka onoga kojega je sržba savladao. I bilo je ljudi koji su kritikovali to i govorili ne može ona koja je nju pustio tri puta i rasrdio se i toga se čuvajte. Kada je onaj čovjek došao kod Resulullaha i pitao ga daj mi neki savjet Boži poslaniće. Kaže nemoj se srditi. Došao je drugi put, kaže nemoj se srditi. Došao je treći put, kaže mu Resulullah nemoj se srditi. Odnosno neka tvoj karakter bude takav da uvijek ono što uradiš, uradiš sa hladnije glavi. Mumin, procijenio se muminka, procijenila si, uradio si ono što si želio uraditi. Nemoj da reaguješ i kaže, on je svo vrijeme kritikovo. Onda Allah dane da se njegova kćerka uda. I da naleti na Mubarek Zeta. Koji je njoj rekao jednoga sjela, kaže, ti si tri put pušten. I nema više braka. I šta će sad ovaj alim, nego otići kod drugoga alima koji daje tu fetu. Da bi spasio brakove muslimana, daje tu na osnovu znanja, na osnovu argumenata, kaže možeš iz tog i tog razloga. I kad mi ovaj došao kaže može, ja dajem fetvu, ali hod vama da ti pokaže. Kaže prvo, nemoj misliti da tu fetvu onako daj. Kad god mi oni dođu moraju sa sobom dove svjedoke. Prvo. Drugo, moraju im dati sva puna imena i gdje su i šta su odakle su. I moraju se potpisati. I ti ćeš se sada potpisati kao njihov svjedok da si meni doveo svoju kćerku i svoga zeta da riješim ovaj problem. Jer je najlakše reći e, ne mere. E šta ne mere? Kako ne može? Šta će čovjek? Mora naći rješenje. A naravno mi se odgajamo da ne dolazimo u situaciju za koju nema rješenja. Ako čovjek to uradi, kaže pa prvi put, pa drugi put. Imate ljudi, Allaha mi dragog, ja se nisam mogao načuditi. Ljudi čak koji znaju islam, koji su možda i medresu završili. Dođe meni, kaže ja sam se za ženom pet puta razvod bolan, pa znaš sad da živiš u haram? Jel ti jasno da... Pa kaže, znam, ali šta ću, kaže, neće ona da ode. Vama može biti smiješno, a njemu je, njemu je to problem, mama smiješno. Ja. E. Da koliki je to problem, znači ga onaj koga ne dao Bog, da nas Allah dragi sve sačuva koga budemo Dakle, radi se o tome da ova situacija iz života Resulullah sallallahu alaihi sallam proučen je i kamet, safovi su poredani, Resulullah sallallahu alaihi sallam izlazi iz prostorije i sjetio se prije nego što će donijeti prvi tekvir da nije u stanju u kojem može klanjati. Vraća se Boži poslanik i još jedan detalj. Vidite da između i kameta i i namaza može biti period čekanja. I pet minuta, i deset minuta, koliko je Resulullah trebalo? Deset minuta da se okupa. Ljudi su ranije puno brže stvar radila, ne, kaže kad uđe da se abdesti ne mreš ga načekati. Znači, vrlo je bitno da razumijemo pravilno zbog čega i ovaj hadis Hazreti ibn Abasa zaista je Allah spustio, oprostio, oprostio umetu Muhameda sallallahu alaihi tri stvari. Ono što urade slučajno, dakle grešku, ono što zaborave pa učine i ono na što su prisiljeni. Ovo je kada imate fik, dakle razumijevanje islama, kada uđete pogotovo poglavlje o kupoprodaji, poglavlje o međuljudskim odnosima, gdje god se time bavi imate uvijek ovaj hadis. Na primjer čovjeka prisile da se razvede od svoje žene. Da li je taj razvod braka? Razumijete? Dakle imamo Hvala dragom gospodaru, imamo takvo bogatstvo koje nam je dragi gospodar dao, pa imamo šerijat koji nas hvala Bogu čuva. Ono što smo, ako Bog da planirali večeras iza dove, a evo vrijeme, je rekli smo u 10 do 8 da ćemo, ako Bog da, oni koji su u prilici, kad proučimo dovu, da podijelit ćemo džuzeve i da proučimo na ovome mjestu sljedeći pola sahata 40 minuta barem jednu ili dvije ili tri, vidjet ćemo koliko nas bude hatme. Zamolit ćemo drago gospodara, nijet će biti da Allah sačuva sve muslimane na svakome mjestu. Jer vidite šta se dešava u Siriji. I žao mi je kad je jedan od ljudi tu mi je pred mesčidom rekao, kaže vidiš, men se čini mi muslimani, samo mi muslimani ubije, ubijamo muslimane. A Hanuma mi reče, danas gledala je film gdje vojnici režima Bešara sada ubacili su čovjeka u grob i živoga, živoga zakopavaju. A on sve govori la ilaha illallah, oni mu govore jel nema Boga osim Allaha, oni mu govori nema Boga ne uzubila i spomenu onda ime predsjednika. Kako ćeš vam za taj režim reći da je muslimani ubijaju muslimane ljudi? Dakle, hvala Allahu, mi ovo što radimo od aktivnosti uobičajeno jeste da imamo redovnu sadaku. Dvije, tri marke, hvala Allahu, to ide i mi donosimo hranu i ona ode ako Bog da ljudima koji su gladni u našoj čaši. Mi skidamo na taj način nekako obavezu sa sebi jer ne možemo, mi volimo da svakoga možemo nahraniti. Ali barem heftično da imamo tu sadaku i to radi. Ja vam se moram zahvaliti jer kaže Boži poslanik sallallahu alaihi onaj ko nije zahvalan ljudima nije zahvalan ni, ni gospodaru. Ja vam se moram zahvaliti da za tri puta koliko smo evo u mjesecu februaru Nama treba otprilike negdje 2000 i 2600. Koliko je skupljeno? 1700. 1700. Dakle, imamo još ovaj četvrtak, sljedeći četvrtak, sedam najugroženijih porodica koje nam je delegiralo udruženje ovih sirijaca. I svaka vam čast, ipak ovdje nisu ljudi koji s nekim velikim parama i niko nije dao veliki iznos. Dakle, isto kao što smo i prošli put, ima ovaj sandučić naš sultan će to ako Bog da još ovaj put sljedeći put sakupiti. I ja se nadam ako Bog da, iako bude falo, naćemo načina da to onaj poklopimo i da nam on dadne izvještaj da smo tu pomoć dali, dali našoj, našoj braći i sestrama koji su evo kod nas sada muhađir Nekada su naši ljudi iz Bosne i Hercegovine bili negdje muhađiri pa ih je neko prihvatao, sada mi imamo taj emanet. Nas je malo, ali trebamo se učiti. Trebamo se učiti. Sutra će mnogi od vas, ako Bog da biti, oni koji će imati i novca i uticaja, dajte da budemo od onih koji stvarno hizmete i služe umetu Muhameda sallallahu alaihi Ako ti činiš dobro islamu, vjeruj, neće Allah tebe ostaviti samo. Ja molim Allah da nas u tome pomogne. Ako Bog da mi ćemo nakon što proučimo dobu napraviti pauzu od nekih pet minuta da oni koji žele da izađu, da izađu, onaj, naravno bez ikakve obaveze, oni koji ostanu, koji mogu učiti Kur'an, učit će po džuz oni koji ne mogu, zamolit ćemo ih isto da, ovaj, koji ne znaju možda da uče, da uče ono na pamet što znaju da provedemo to. Neka, iz neka se iz ovoga Mesčeda podigne, podigne jedna hatma jer plementi ashabi kada bi završavali hatmu sabirali bi i svoje ukućane i svoje porodice. Zašto? Jer je kaže to trenutak kada se dove primaju. I mi ćemo zamoliti Allaha dragog da ubrza podršku i pomoć našoj braći u, u Siriji i sestrama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى وعلى آله وصحبه ومن وفى وفى Gospodar naš počasti nas, a nemoj nas poniziti. Gospodar naš oprosti nam grijehe, nemoj nas kazniti. Gospodar naš, molimo te milost tvoju pa nas ne prepusti same sebi nikoliko treptajok. Gospodar naš, pomozi umet Muhameda na svakome mjestu. Gospodar naš, ujedini naše srce ne dozvoli da ona na ikada budu. Gospodar naš, dozvoli nam da mi razumijemo da imamo veće dušmane pa da se njima pozabavimo. Gospodaru, neka nikada ne mislimo da je bilo koji musliman ili muslimanka nama dušman. Gospodar, molimo te da učimo dovo za naše braće i sestre. Gospodar, počast nas da samo želimo dobro svim ljudima na ovom svijetu izvedi iz naših srca bilo kakvu zlobu i zavist. Gospodar, molimo te, počasti nas korisnim znanjem. Počast nas da se tebe bojimo u porodcama svojim. Počast nas da se tebe bojimo u državi svojoj. Gospodar, počast nas da se tebe bojimo pre, svim emanetima koje, nosim. Oprosti nama, roditeljima našima. Počasti naše studente uspjehom nova svijeta. Molimo te da neoženjene i neudate počastiš da se hajili skrasi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al